Сайн байна уу? За энэ тайны 7 хоног манай хүйтэн цагаарс болохоор уйдлууд юм сурагчнаар энэ хэвчлэн бас сургууль амраар сунгаасан гэж сонссон тий? Хүй байна тий? <laughs> Харин эцэг хүй ер нь өдрөөр сургууль явах хэрэгтэй хүүхдүүд гэртээ байх хэрэг хичээх байхгүй. <laughs> Ерөнхийдөө тийм хоёр цай байдаг гэх Тэгээд зарим хүмүүс нь яа намайг сайн билээ, сайн боломж билээ гэж бодох зүйлийг нөгөө тал дээр нь хичүү байдал байх боломж байгаа шүү дээ. Тэргээ мэдчих байгаа. Аа би 2-7 хоногийн өмнө юм уу? Тэр <clears throat> аа нэг гуйлагч нэг ах байгаа. Бараа 10 жил таньдаг нэг ах байгаа. Тэр хүн энэ онгоцны буудлын юм уу энэ нөгөө тэр хүүхдийн парк дээр байгаа ресторангийн үүдэндээ ингээд явдаг. Өдрөөр нь ерөөхдөө онгоцны буудлын дээр байдаг. Тэгээд ороёгоор нь ерөөхдөө хүүхдийн парк хажууд байдаг. Тэгээд тэр нэг өдрөөр надаас нөгөө тэр тэр үүдэн дээр таарахаараа надаас оо би өнөө оройхоор идээгүй надад хоол өгөөч. Хоолны мөнгө өгөөч. Би янга надаас гуйсан. Тэгээд би түрүү хүлээгэрэй гэснийхаа дараа ороод 두룩면적인 간보로 그러가지고요. <laughs> 렌즈트게할니까사드 그러니까 되게 가르가 돈도 흐르기 지금 근데 다른 거, 숏, 우구 웃겠지. 그 이제 허리 뜨겠 있으면 뜨겠습니다. 무거우지. 다 허리, 허리 떼고 나다던 허슬는 거지이겠습겠지 비지 뜨겠어. 비 결속에 하고 원하는 거 이렇게. <laughs> 혹은 소리 쓴다. 비투니 사이 밑은 텐데, 그게 Тэгээд би тэрийг яасан чинь тий. Тэгээд энэ хүн яг хэрэгтэй байсан оройн хоол битггүй тэр хүн оройн хоол хангаад хангалттай идсэн үгүй гэдгийг сайн мэдэхгүй. Яг үлсч байгаа мүү үгүй гэж бас сайн мэдэхгүй. Харин танд тэр түүний хүс байсан нь ингээ дулаахан халуун санаартай илүү үнэтэй дөрөв хангагийн гамбургаар идэхээс яг 알았다 미안나 토르고 툰도 이슈 초과베스님 사나겠자 네. 예. 이게 이나에 뼈를 벗주지마 불한이 거의 불한 비나리 한좀보이트이게 미니 양 앞, 앞승주일 양 앞같이 빼가주일 양 티를 요에게 되게 미트쿠이블 양 이슈 운텐태주일 우그 같은 게 승층 이로써 어스트쿠이 예. ерөөсөө авч аваагүй зүйлийг хайгаад ишээ тишээ явах явдаг юм шиг санагдсан байхгүй. Яг өвөгчсөн байгаа яг яг би өөрөө яг миний яг дүтэн яг дүтэн дээр яг идэ. Одоо яг хэрэгтэй байгаа. Харин энэ миний хүсэл биш гэж. Шун шунлаар дүүрэн байгаа уул хүмүүс юусоо яг өөр төлөвтэй зүйл бас таньдаггүй нэр юм явдаг байхгүй. За ямар нэгэн маш дуу сайн дуу хоолойтой дүүчин шиг тий маш сайн дуу хоолой гайгаа мөртлөө би яагаад ингэж царай мөтэй блээ <laughs> гэж ингэж би царай би яг тавшаг болвол би жүжигчин болохсоо гэдэг ингэж өөртөө байгаа туу хоолой маш сайн чанартай дуу хоолой хаяад тоохгүй гэв. Тэгэх боломж бас байгаа. Тэгээ маш чэрлэг хүн бас байгаа заяа. Тэгээд яагаад би нэг хичээлдээ муу авдаг гэлээ. <laughs> Арахгүй. Тэгээ тэр нь мэдгүй юунаас ч гэсэн билээ тэгээд сайн мэдгүй л дээ. Өөртөө байгаа зүйлийг тоххгүйгээр хажууд байга хажуу байгаа хүнд байгаа тэргээ хайгаар явдаг л дээ. Тэгээ хамгийн ихэс би нэр а би яа Тэнгэр бурханаас хайраа авдаг, хайраа авдаг тий. Хайр хайраа авдуулсан гэдгийг түүнээс ийлхийг авсан. Би түүнээс тусламж авдаг, ийлхийг авсан гэдгийг бид нэр гэдгийг бид нэр ойлгохын тулд нэрээ хүмүүсээр нараад байгааг төрөлхөд харах хэрэгтэй байна. Тэгээд байгааг ингээд соолохоор байхгүй жил бас санаанд ордог байхгүй юу? Мэдээж тий. Юм ийм байгаа, ийм байгаа, ийм байгаа гэж тоолохоор ихчлэн бас байхгүй жил бас санаанд ордог. Тэгэхээр гинэд байгаа зүйлийг тоолсохоор ихсэн мөртлөө байхгүй зүйлтэй анхаард ийм бас байхгүй, ийм бас байхгүй. Ингээд явахар болдог. Ягаад гэвэл хүн цанг чанар гэх юм уу? хүн ерөнхийдөө шунаатай заяа тийм өөртөө байхгүй зүйлийг илүү хайгаад явдаг тэр үед а эцэгчин гэдэг бурханаас ивэлээр зайлшгүй зүйлс гэсэн чинь бидэнд өгөгдсөн тэрийг их авсан эхнэрээ бидний хувьд а бурхан агуу хайраар намайг төрсөн гэдгийг мэдээд үүнээс тоолох ихлэх хэрэгтэй байхгүй. За надад ийм байхгүй, ийм байхгүй, ийм байхгүй анх ерөөс тоолж чадахгүй хэмжээгээр ивэлхийг авсан ивэл үүнийгээ бодоод ихлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүйвэл одоо тэрүүн хэмжээний ямар нэг юм өгөх зөв мянга байхгүй, унааны мөнгө байхгүй. Яг надад унааны мөнгө өгөхгүй юм бэ? Гомдоод явж байгаа байх тийм. Тэгэж болох. Тодорхой байгаа. Тэгээд гэрэл гэдэг өнөөдөр ингээд гэрэл тусаав гэсэн харанхуйд явж байгаа хайр үндэснүүд гэрэл тусаав гэсэн. Гэрэл гэдэг нь тод харагдахгүй зүйлээ харахаар тод ингээд харахаар болох юм байхгүй тийм ээ. Өөрийнхөө шунлаас болохоор ерөөсөө тань чадахгүй зүйл, ерөөсөө ойж чадахгүй зүйл, ерөөсөө хар чадахгүй зүйлээ Бурханы гэрэл энэ гэрлээр би нар үнгээ харахаар болсон. Тэгээд христчин гэдэг хүмүүс нь тийм утгатай байна. Христ гэдэг гэрлээр ерөөсөө бид нарыг тань чадахгүй, шунлаас болохоор хар би байсан тиймэрхүү зүйлийг тийм ээ тэрхий таних хэрэг болсон мөн ойлгох хэрэг болсон. Тэгээ үеийн үүнийг нараа иймэрхүү хүмүүсийг христчин гэж ярьдаг. Тэр гэрлийн доор байга учраас тийм учраас манай хүмүүс надтай байгаа гэр бүлч гэсэн чинь найз үзэж гэсэн чинь тийм ээ. Жохон дутуу мөрөдлөө байгаа зүйл. Бурханаас авсан зүйл. Мөн хуайцах цаталтай зүйл. Өөрийг өөртөө байгаа учраас, илүү байгаа учраас байцах боломжтой зүйлийг бас ойлж авах нь түүний гэрлэлийн доор амьдрах тиймэрхүү христчин гэдэг гээ. Бахархад мөн батайрах зүйл гэж ерөөс хандж байна. Энд осохно өөртөө байгааг хараад баярлаад үүнийгээ бас ухаалцах хүртэл хамтдаа хилцгээе. хэрэгсэн үү? Сүсэ бичлэн үгээр бидний итгэлийг илэрхийлгээе. Би тэнгэр газар бүтээ